для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Доктор урачыста пакланіўся, атрымаў грошы, адмовіўся. Распачаць палкае сяброўства з прыхільнікамі, скарыстацца з інтымных паслугаў захопленых дзявіцаў, адсёрнуць з бутэлькі, прагуляць частку выйраных грошай у выдатным прытончыку і кінуў кампаньёнам, апранаючыся на хаду. Цяпер самая складаная задача – Рэтыравацца адсюль цэлымі пры грашах. Панна Паланея, трымайцеся між нас. Трывога лёдніка была зразумелай. Вакол іх сабралася падазроная банда, кідаючы дужа зацікаўленыя позіркі. Пранціш узяўся за шаблю. Раптам натоўп раступіўся, бандюкі змрочна панурыліся – Да пана Гервасія падыходзіў у суправаджэнні да зубоў узброены слух лорд Кавендіш, заўважна распухлай сківіцай, ад чаго вымаўляў слова не зусім выразна. Магчыма, шаноўныя чужаземцы гавораць па-французску. О, так! Узрадаваўся пан Гервасі магчымасці нарэшце спакойна перагаварыць з роўным. Рады бачыць, што Ваша мость знаходзіцца ў добрым здароўі. Дазвольце зноў прадставіцца шляхціць Гервасія Галінскі. Лорд расцягнуў вусны ва ўсмешцы, наколькі дазваляла пабітай сківіца, вёў вачыма кампанію ліцвінаў, трохі затрымаўшы позірк на пане Бжастоўскім. Прапаную шаноўнаму панству скарыстацца маёй кампаніяй і маёй карэтай, каб пакінуць гэтае блаславёнае месца. Бо мне падаецца, што джентльмены не зусім ведаюць мясцовыя звычаі і з гэтай прычыны могуць патрапіць у невыгоднае становішча Прапанова была прынятая з удзячнасцю і аказалася вельмі своечасовай, калі меркаваць па расчараваных фізіяноміях бандюкоў. У шыкоўнай прасторнай карэце месца хапіла ўсім. Лорд адкінуўся да абшытую залацістым атласам сценку. «Дзе ваша краіна, сэра Галінскі?» Я ўяўляю цьмяна, хаця сустрака ў Лондоне князя Юзефа Панятоўскага. Ён вельмі любіў рызыкоўныя прыгоды. Э, як і вы, джентльмены. Лорд гаварыў разняволены, трохі млява, як чалавек, які звык да ўлады. Пан Гервасі запэўніў суразмоўцу, што яны патрапілі ў гэты прытон толькі таму, што прыехаўшы былі абакрадзеныя. Лорд паціснуў плячыма. Э, вы маглі б э, прадаць сваю дзяўчынку. Я з задавальненнем яе куплю. Ліцвінак у мяне яшчэ не было. Паланея збялела. Гэта мая нявеста! Гнеўна сказаў пан Гервасій. Лорд э, млява падняў рукі. У такім разе прашу прабачыць мне ваша моць. Але ваш маскарад не можа падмануць спрактыкаванае вока. Я чуў сярод таго зброду, той сёй змаўляўся вашу нявесту скрасці. Ведаеце, жанчыны дарагі тавар асабліва адукаваныя з манерамі. На лорда з ягоным абыякава вясёлым цынізмам немагчыма было злавацца. Ён быў з той пароды людзей, што каб прабавіць час да ланчу, могуць здзейсніць подзвіг, выстраліць сабе ў рот альбо забіць выпадковага мінака з аднолькавай верагоднасцю і аднолькавым выразам твару. У пані Агалінскім лорд Кавендзіш прызнаў такога ж арыстакрата – што і падкрэсліў, звяртаючыся выключна да яго. Налёдніка ж пазіраў са стрыманай паблажлівай цікавасцю. А вы, містер Айсман, напэўна, былі жаўнерам? Лёднік фанабэрыста вырыхнуў брывом. Я доктар ваша мосць. Лорд зрабіў ласку недаверліва усміхнуцца. На вас сляды куль і ляза. Гэта можа здарыцца паўсюль. Але столькі кіяў ды бізуноў, што прайшліся па вашай спіне, магчыма зарабіць толькі ў арміі, на флоце альбо на катарзе. Пана Галінскі перханул і апусціў вочы. Ён выдатна ведаў адкуль у лёдніка шнары ад удараў пастараўся старэйша галінскі. Прафесор набыў яшчэ больш фанаберысты выгляд. Скажам, ваша мость, э, я нейкі час знаходзіўся ў палоне. Лорд Кавенді шматнуў галавой, паказваючы адначасова і лёгкае спачуванне сваю абыякавасць да перапіты лёднікавага жыцця. І знаў таропіўся ў пана Галінскага. Прапаную вас, пану, яшчэ адно экзатычнае ўражанне. Я ведаю адну прыемную кавярню з выбранай публікай, дзе можна пакурыць вельмі цікавы тытунь, прывезены з вастравоў. Да раніцы вы будзеце падарожнічаць у самых смелых сваіх мроях. Складзеце кампанію вас, пан. На твары лорда прабягалі тені прыдарожных дрэваў, нібыта цёмныя анёлы, Пан Галінскі, як угалёднік, на ўсялякі выпадак непрыкметна штурхануў локцем, уздыхнуў і адмовіўся. «Тады, ваша мость, прадайце мне свайго целахоўніка доктара. Гэта надзвычай цікавае спалучэнне. Дасканалы забойца і лекар у адной асобе». Млявы голас лорда Кавендіша гучэў так, што незразумела было, ці ён жартуе, ці гаворыць. Но сур'ёз зразумела было адно. Не дай Господь яго разлаваць. Пасля ветлівых тлумачэнняў лёдніка, што ён больш не прадаецца, лорд утаропіў светлыя невыразныя вочы у фехтавальшчыка. Справа толькі у цане. Вы ж сёння прадавалі сваё жыццё. Я прадаваў за келіх рызыкі. Ты ствараеш кола альбо рызыкі? і дзеш укола. Я люблю паспрабаваць і тое, і тое. <laughs> Год таму мы прыдумалі адну цікавую забаву, чулі пра магаўкаў. Не ваша мосць. Твар лорда стаўся як у цівуна над гультаеватымі жнейкамі. Мы так называемся ў гонар рындзейцаў. Чырванаскурыя таксама не абцяжарваюць сябе развагамі пра каштоўнасць чалавечага жыцця. Уявіце сабе. Ідзе па вуліцы, апаганьваючы яе сваёй прысутнасцю, які-небудзь смярдзючы абшарпанец, альбо пузаты мяшчук, які марыць хутчэй апынуцца ў ложку побач са сваёй таўсманнай жонкай і раптам апынаецца ў коле ўзброеных шпагамі джентльмена ў чорных плашчах і масках. Ён пачынае патець ад страху і намацвае кашалёк і тут адчувае укол у паясніцу. Паварочваецца і зноў яго колють ззаду. Ён зноў паварочваецца. Яго зноў колюць у спіну. Задача ў тым, каб надаць рухам ахвяры дынамічнасць, каб ён круціўся як найхутчэй. І гэта нагадвала танец. Чым непаваротлівей і звыродлівей ахвяра, тым больш смешна атрымліваецца. Асабліва цікава з кабетамі. Хо-хо-хо! Яны вішчаць, падскокваюць, выгінаюцца. Вы і кабету пішаць? перапыняеце абурыўся пранціж а што вырвіч ажно трэсла ад гневу такія заняткі не вартыя шляхціца ваша моць альбо ты утвараеш кола альбо стаіш пасярэдзіне яго абыякава прамовіў лорд Хочаце ў круг ваша воля. Асабліва было б забаўна паназіраць за панам доктарам. О. <laughs> Гэта быў бы адмысловы танец. Ды баўтрамі парэзаў бы вашых магаўкаў, як жаб на лабараторным стале. Лорд не паспеў адказаць, улезла хутенька паланея. Сэр Кавендзіш, А ці ведаеце э, ваша мосць э, вельмі шаноўную лядзі Кларэнс? Магчыма, пан зробіць ласку нешта распавесці чужаземцам пра гэтую высакародную асобу. Баінская зрабіла ўсё правільна. Прадухіліла магчымы гнеў лорда, адцягнуўшы ягоную ўвагу бязвінным пытаннем, і пытанне было – важное. Вось толькі ці не было яно бязвінным. Ці лорд канчаткова розумам паехаў, толькі вочы яго шклянелі. Ангелец некалькі разоў ляснуў кулаком у стенку карэты і фурман спыніў коней. Перапрашаю ваша мосцяў, але далей весці вас не магу. Вельмі прыемна было пазнаёміцца. Пры апошніх словах шалёны лорд пакратаў апухлую сківіцу. Арревуар! І далі бог. Выявічу падалося, што ў абыякавых вачах лорда Кавендіша паказалася сапраўдная нянавісць. Thank you. расказаць, каб усіх надта засмуціла неабходнасць пакінуць карету. У таварыстве лорда пачувалася, як тым замежнікам, якіх у нясвіжы ў гасцях у пана караля радзівіл абслугоўвалі заміж лёкаяў смаргонскія мядзведзі. Пабіты пан Гервасія Галінскі, парэзаны пан Баўтрамей Лёднік, напалоханая перспектывы выкрадання пана Паланнея Багінская і прыгнечаны тым, што не ўдалося здзейсніць подзвіг на вачах чароўнай дамы студыёзус Пранціш Вырвіч, вярталіся ў гатэль дуб і крумкач да цяпла каміна. Пранціш пяшчотна прыціскаў рукою, схаваны пад кашуляй стос заробленых ліцвінскай крывёй, грошей. Скринка Пандоры. Як казаў старэйшы Даніла Вырвіч, вяртаючыся з карчомкі з пустымі кішэнямі, хутка прыйшлі, хутка пайшлі, што мядзяныя, што залатыя. Папяровыя таксама доўга не пратрымаліся. Важны дварэцкі занёс тысячу фунтаў на срэбным блюдзе таемнай леді Кларэнс – якая так і не з'явілася пакупнікам на вочы. Тут же выбег жвавы малады чалавек у сінім суконным камзолі, як высветлілася нотарыус. Дамова на куплю цаглянага памяшкання ў Кларк Кенуэле на імя містера Баутрамея Лёдніка была складзеная, падпісаная, засвечаная. І вось... Яны стаяць перад змрочным будынкам, хутаючыся ў плашчы ад сцюдзёнага ветру і дрэнныя прачуванні мітусяцца вакол і джаляць, як дзікія восы. «Веншою, доктар, цяпер у цябе ёсць уласны палац у Ангельшчыне», зарагатаў пан Гервасій. Квакеры пакінулі пустыя сцены, спартанскую мэблю і ўстойлівы пах ладану. Інтэр'еры былі новаму ўладальніку мала цікавыя, гасцей як вупыроў і пацукоў вабілі сутарэнні. Вырвіч у дрыготкім святле свечак спускаўся па каменных вільготных прыступках і ўспамінаў, што гэта гэтак жа давялося пабываць у сутарэннях Слуцка, Менска і Полацка. І колькі там страшнага і ўражлівага перажыта. Застаецца спадзявацца, што ў лондонскіх сутарэннях усё будзе прасцей, і вядома, што там увогуле нешта будзе. І вось арка і надпіс на ёй «Тут» здабудзеш перамогу агню над жалезам. Дзверы не зачыненыя, але за дзвярыма нічога цікавага. Доўгае памяшканне без вокнаў, падлога ідзе ўніз. Адзінае, што сведчыла пра таемную гісторыю, на крайняй сцяне высечаныя лічбы, рассыпаныя бязладна як сляпы сеяў. Прафесор адразу пачаў абмацваць камяні кладкі. Што цяпер сцяну ламаць? Нервова спытаў пан Гервасій. Тот без пораху э, не справіся, вон якія глыбы. Але лёднік толькі рукой махнуў, маўляў, не перашкаджай вывучаў каменні ледзь не носам па іх водзячы, вышукваючы аднаму яму вядомыя знакі. Спадзяюся я усё правільна расшыфраваў, мармытаў доктар. Так, 12 тройка і чацверыца. Тры алхімічныя прынцыпы трыа прыма сера душа што значыць пачуцці жаданні соль зямное цела і ртуць дух які ахоплівае ўяўленне судзіць пра маральнасці разумовыя здольнасці чатыры элементы Вода, земля, агонь і паветра. Тры станы рэчыва цвёрды, вадкі, газападобны. Лічбы пладоў зразумелыя толькі пасвечаным. Трынаццаць, дваццаць пяць супадае і націснуў адразу на два камені унізе. Камяні варухнуліся, заглыбіліся, потым яшчэ на адзін. Нешта заскрыгатала, і каменныя глыбы раптам пасунуліся па спецыяльна ўкладзеных у падлогу сталёвых палосах. З цёмнага прагалу пацягнула холадам і смерцю. Сведчу, што пан Баўтрамель лёднік выканаў узяты на сябе абавязак прывесці азначаных асобаў да пячоры, намаляванай лялькай па імені Пандора. Раптам урачыста прагаварыў пранціш вырвіч настроеныя бараняць інтарэсы настаўніка, бо той толькі ў бойках ды дыспутах такі пагрозны спрактыкаваны, а па жыцці як баранчык, якога ўсе імкнуцца завалачы на разніцу. Пан Гервасія Галінскі, не адводзячы прагнага пагляду ад прагалу, гэтак жа ўрачыста прамовіў. «Пацвярджаю, што пан Баутрамель-Лёднік выканаў частку нашай дамовы, і я стрымаю слова пра лёс свайго пляменніка. Пацвярджаю, што пан Баўтрамі лёднік выканаў дадзенае майму брату абяцанне і паспрыяю, каб яму вярнулі жонку, прагаварыла і панна Паланея Багінская. Вось чым вы доктара прыбралі да рук, насмешна прамовіў пана Галінскі. Скрасці жанчыну? О, вельмі годна. Пан Богу ж казаў, што багінскія ні перад чым не спыняцца. Можна падумаць, яго мосці радзівілы, моцна пераймаюцца маральнай асновай сваіх учынкаў, рэзка адказала Паланея. Вы ўвогуле доктара лёсам э, маленькага хлопчыка трымаеце. Няма чаго казаць высокая моральность. Доктор сам добрая цаца ноздра американца пачалі гневна раздзімацца, ды ён перад маім родам увесь у даўгу. І ў шнарах разлаваўся пранціш вырвіч. Можа, калі паны не супраць, яны ўсё-ткі разбяруцца цяпер са сваімі скарбамі самі. Яны разбяруцца. Паланая прымружыла блакітныя вочы. «Толькі рукамі наймітаў, як на соімі ў слонімі, калі паслугач пана Радзівіла Валовіч нападаў на майго брата, пасмеў прыніжаць яго у той час, як ягоны гаспадар заліваў вочы віном». А потым мой брат змушаны быў бараніць воўчын радавую сядзібу панятоўскіх ад радзівілаўскіх банд. Гэткі агідны і банальны наезд – А не агідна гэта, што ваш брат жанаты, між іншым мужчына, паехаў у Петербург прапаноўвацца ў каханкі новай імператрыцы, га? раз'юшыўся пана Галінскі. Жыў там, як самадайка, прабачце на агледзінах. Ножкай па паркеце шкваркаў перад немкай царыцай, якая свайго мужа на той свет справадзіла. Радзівілы, прынамсі, ні пад каго не кладуцца. А ці не ваш, пане Каханку, слаў ліст расійскай імператрыцы, як толькі тая аўдавела, пратэкцыі прасіў, у вернасці кляўся? Насмешна кінула паланейка. А фронт атрымаў вось і шалея, вось і вся ягоная незалежнасць. А, няправда! -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а пачырванеў пан Ервасі, гэтага не можа быць. Не пісаў яго немось радзівіл такога ліста. Яшчэ як пісаў, з'едліва прагаварыла Багінска і самымі куртуазнымі словамі. Карону выпрошваў. Магу сведкаў даць. Ды Пан Кароль, пан Кароль, без кароны кароль, – адчайна крыкнуў Галінскі. «Калі ён кароль, дык дзе хоць якая разумная справа, якую ён зрабіў для краіны?» Багінская гатовая была в вочы вынуць жаніху. «Мядзведзямі заміж лёкаю ў гасцей палухаць, а? Мой брат, э, мой пан-брат, мануфактуры ладзіць, дарогі пачыніў, тэатр ягоны найлепшы ў Еўропе». У радзівілаў таксама мануфактуры і тэатры маюцца. Шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.